Da bi govorili o tome, naravno, e, prošli put sam već spomenuo da učenjaci standardno kada govori o novotarima, spominju nepoznate islamske sekte, od Havariđa, Rafidija, Mu'tezila, Džehmija, Kaderija, Murđija i oni koji proizilaze iz njih, koji su kombinacija, a blaži od njih, a to su Maturidije, Šarije i Zeidije. E, tome pridružuju e, savremeni racionalističke pravce, koji su kombinacija, obično budu kombinacija prethodnih e, osnova, ideja i pravaca unutar prethodnih e, sekti opće poznatih 5-6 u islamu. E, u ovo se ubrajaju također i sufijski tarikati. Uglavnom učenjaci tako govori kada, kada spominju o novotarskim skupovima. Prije nego što dodam još ovome ovdje da bi stvar bila jasna o čemu govorimo, samo da napominim, pošto govorimo o novotariji, da nas podsjetim, znači govori o novotariji e, riječ bida na arapskom, e, čija je osnova beda'a, e, što znači u arapskom jeziku ihtira o še ptidahu wa sun'uhu an, mithali sabiq, odnosno izmišljanje, započinjanje, stvaranje nečega na onome što nije imalo prethodan primjer. Ili kao što došlo dva kuranska ajta bediju se vati od art e, gdje se što se prevodi bediju, od rič beda naravno, e, e, prevodi se kao stvoritelj, onaj koji je stvorio nešto što prije toga slično nije stvoreno. Što se tiče definicije novotarije, najpoznatija novotarija koja je rasprostana kod učenjaka, a to je ono koje je naveo Imam Šatibi u svojoj poznatoj knjizi koja govori o, temi novotarija, a to je Elijati sam. On kaže poznatu definiciju, kaže bid'atu et tariqatu fi din muhtara. Kaže, to je put, način, metod u vjeri koji je izmišljen. Tudahi šar'ije. Oponaša šerijat, zakon. Oponaša ono što je došlo u vjeri. Kad znači oponaša, znači, što znači da je došlo mimo kako opisano u vjeri bisu luke aliha al fi ta'ala. I kaže, namirava se, cilja se, želi se sa time, uh, mubalaga, to znači da se dođe sa, e, sa i, e, ibadetom koji je veći, bolji i jači od onog koji je došao u šerijskim tekstovima, koji je, koji je poznat. Uglavnom, ova definicija učinjaci kaže da se ona odnosi na stvari uglavnom akidetske, a ne na fikske. Dok recimo e, definicija koja, koju mnogi učenjaci sa vremenom spominju spominje definiciju novotarija, to je spominju od e, šeha ibn Thamina rahmehullah, a to je ker bid'atu ma uhditha fi dini ala hilafi ma kane alihi nabiju sallallahu sallam u ashabuhu min akidetin au amelin. Kaže, novotarija je ono što je uvedeno u vjeru suprotno onome na čemu je bio ili oprično onome na čemu je bio vjerovjesnik i njegovi ashabi ridvanullahi alejhim u akidi i u djelima. U fiku. E, ovo samo pravim kao uvod jel, da, da bi znali o čemu govorimo jer je tema jako bitna. E, međutim, ovdje pazite, ovaj, vrlo bitna stvar da, da ubacim ovdje, da dodam, a to je da ćemo naći u praksi e, da postoji određena kritika, kažu, jel, ove Selefije ili, ili, ili po grdnijem nazivu Vehabi, on kaže dolazi, i govori ovaj, opis novotarije, kaže po onom po čemu nije poznat kod ulemi. Želeći time da kaže da su ulema učenjaci ovog umeta neka e, spominjali određenim širijskim tekstom da postoji lijepa novotarija. I to je tačno, međutim samo, samo se na pogrešan način to upotrebljava, odnosno zloupotrebljava. Naime, o čemu se radi? Imamo dva neka pravca kod učenjaka i prvih generacija i njih u tretiranju pojma novotarija. Pa tako imamo skupinu učenjaka koji, koji su proširili poimanje termina novotarije, dok imamo drugu skupinu učenjaka koji su je sveli na ono što mi danas uh, opisujemo i govorimo i tretiramo novotariju. Ovo što mi govorimo, znači na, eh, na, na tom opisu novotarije, to je onaj eh, skraćeno poimanje novotarije, a to je da je notarija ono što je pokuđeno, u smislu pokuđeno zabranjeno, uvedeno u vjeru, e, zašto nema šerijaski argument, niti se može podvesti pod neko opšte ili opće pravilo u, u, u šerijatu, svejedno e, bilo u ibadetima ili u muamelatima, odnosno međuljudskim postupcima. E, po ovoj definiciji koja, koju mi standardno koristimo, a na koju su ima Malik, ima Ahmed, ibn Vaddah, ibn Tejmije, ibn Ređib i mnogi, mnogi drugi učenjaci, e, oni kada tretiraju novotariju, znači novotariju e, e, tretira se strani što se unese u vjeru, u poimanje vjeri, svejedno u akidi ili u fiku. I što god što god, sa čime god se dođe novim, a nema osnova u širijskim argumentima ili ne može se podvesti pod neko opšte pravilo opštih šerijskih argumenata, to se tretira novotarijom. I to je nama poznato. Međutim, ovo drugo poimanje, a to je u stvari, da nas ne bi zbunilo, zato ga spominjem, da ne bi neko nas doveo u koliziju i rekao, vidi se da ste kontradiktorni sami sebe, odnosno krijete istinu. A ovo drugo poimanje, a to je prošireno poimanje novotarije, u stvari o čemu se radi tu? Da imamo skupinu učenjaka koji kažu novotarija je sve novo što je došlo nakon Muhameda sallallahu nakon njegove smrti. Sve što ono, svejedno bilo, znači, u ibadetima, ili u materijalnim stvarima, ili u sredstvima života, tehnici, tehnologiji i bilo čemu drugom. Pa onda se među to, znači, kod njih se tretira novotarija sve što je došlo, novo, znači to kod njih pada notarija uh, uvođenje tepiha u meščide, novotarija minareta, novotarije uh, uh, minareta i tome slično. Sve što ima veze s vjerom, ali je materijalni, tehnički, tehnološki prirodi i tome slično. E, pa onda se e, u ovom poimanju imamo opet dva pravca. Prvi pravac na čemu je imam Šafija, i Džauzi i drugi učenjaci, a to je da dijeli novotariju na e, pohvalnu i pokuđenu. Pokuđena novotarija ona što, što je vezana za ibadet, što je vezano za ibadet, znači vraća se na poimanje ono što smo malo prije rekli, na čemu je ova prva skupina učenjaka, <laughs> ima Malik, Ahmed, i Vadah i ostali, e, a to je znači da se dođe sa nekim novim ibadetom e, za koji nema dokazu šerijatu koji nije bio poznat da je rađen za vrijeme e, poslanika Sanzalan Shaba i prvih generacija. A, kaže, to je, to je pohvalna novotarija. Pardon, to je, to je pokuđena novotarija ona koja je haram. A pohvalna novotarija kažu to je u stvari sve što je došlo od tehnike, tehnologije i što, je, e, što se radi, a nije, nije, znači nije ibadet u vjeri. Pa su tu uveli sve ove ostale stvari, znači od tehničke, tehnološke, e, e, izmjena način pravljenja mešćida i druge stvari koje su vezane, ima vezi sa islamom, sa ibadetima, ali ne ulazi u ibadet. Uh, Druga, e, drugi pravac unutar ovog e, šireg poimanja novotarije, ono na čemu e, što su zauzeli imam Karaf i Nevevi i El Iz a to je da kažu novotarija prolazi kroz prijed fikskih propisa. Može biti vađib, mustehab, mubah, haram i mekruh pa shodno znači koja vrsta i ona se svrstava među koje. Znači ovdje sada navodimo primjere, ovo je samo cilj da navedem, znači uglavnom i ovo drugo poimanje, šire poimanje novotarije se vraća na ovo prvo, samo je e, pitanje terminologije. Znači, pitanje terminologije, e, ovaj, tako da nas ne zbuni ova stvar, da nas neko e, ne pokuša dovesti u zabudu pa da nam kaže, jel, evo vidite učenjaci su govorili prije da ima lijepa novotarija. Uh, tačno, jesu govorila o kojem kontekstu? Lijepa novotarija znači što nije vezano za, za ibadet, vezano za tehniku, tehnologiju, napredak, civilizaciju i tako dalje i uglavnom ne želim da otvaram vrata ovog pojma, nego, eh, eh, ovog, ovog, ove teme, nego samo želim da naglasim eh, da postoji to što su učenjaci govorili, međutim, svodi se na isto poimanje ono koje je nama opšte poznato, a to je kada mi govorimo na tauri govorimo o uvedenim ibadetima ili u, međuljudskim postupcima kad se dođe sa nečim, sa nečim što u nekim uvjetima, šartovima koji nisu pojašnjeni šarijetskim tekstom i hoće, želi se od toga napraviti vjera islam. Uh, dalje, vezan za novotariju, prije nego što uh, spominjemo opođenje prema novotarima i stav prema novotarima, uh, u kontekstu ophođenja sa, sa neistomišljenicima, opšte poznata stvar kod nas za učenjaci, kada govore o notariji, dijele na nekoliko <clears throat> vrsta, shodno iz kojeg ugla se posmatra. Recimo, ako se posmatra iz ugla osnove novotarije, učenjaci dijele novotariju na, na originalnu novotariju i e, dodatnu novotariju, znači aslije i dafije. Originalna novotarija znači da neko dođe sa nekom novotarijom koja, e, za čiji osnov ne uopšte, znači nema osnova u šerijetu. Taka vrsta i Badeta ne postoji u šerijetu. Klasičan primjer toga je mevlud, ili mevlid na arapskom. Znači, proslavljanje mevluda, takva vrsta ibadeta u šerijetu ne postoji apsolutno. I učenjaci obrajaju u originalnu novotariju. Tome slično novotarija sa strane akide, ova, akida hulula, wa itihada, a to je ono što čime došli Ibn narebi, a to je utjelovljenja, znači utjelovljenja laže šanu u, ljudsku, neko, biće nekog svog stvorenja ili da je sve što postoji da je neudobila laže šanu, poznata e, pokvarena akida. Uglavnom, znači to je ta prva vrsta, e, navio sam nje primjer. Druga vrsta, to je dodatna novotarija a, to je da u stvari da e, postoji ibadet u osnovi propisan, međutim njegov način izvođenja e, od njega je napravljena novotarija. Klasičan primjer toga je ovaj džematski zikr koji postoji e, kod nas ovdje u Bosni i drugim zemljama. Tako nešto, znači niti ima osnova u zikr, znači imamo osnovu zikra da se zikri poslije farz namaza, ali da to bude džematski uređeno, da jedan kaže, kažete subhanallah, kažete alhamdulillah, kažete Allahu ekber i tako dalje, na način kog poznat kod nas, Takav način učenjaci su nazvali novotarijom, takav način zikra. Znači to je dodatna novotarija, znači nije u osnovi novotarija jer postoji zikr, ali način kako se izvodi, on je novotarija. To je znači klasičan primjer. E, druga podjela novotarija sa strani sa e, dijela da li je akidesko ili fiksko. Pa znači e, imamo tu dvije vrste novotarija, to su ove akideske i fikske. Akideska novotarija, znači pod nju možemo uvrstati, znači sve ono E, kada neko dođe sa nekim uvjerenjem koje je oprično onome što obavijesio poslanik sallallahu alejhi što, što sa čime je došla obavijest u Kur'anu. u fiku naravno kada dođe neko u fiku sa nekim nekom vrstom ibadeta ili izmijenjenom vrstom ibadeta koja nije prenašena u šerijskim tekstovima. treća podjela, a to se vraća na, na posljedice novotarije, a to je da li je da li, da li je bida mukefer, mukefira ili bida um, eh, mufesika, da li je znači, novotarija koja izvodi iz ili ona koja ne izvodi iz Klasičan primjer znači, novotarija koja izvodi iz to je upućivanje dove umrlima. Upućivanje dove znači doviti, umrliva, da, da, doviti umrlima da mu oni udovolji njegovim potrebama. Ili traženje pomoći od umrlih ili e, traženje u, e, da se rješavaju da se rješavaju neki životni problemi odobrili ono, ono što oni ne mogu činjenja seđde kaborovima i onima koji su u kaborovima i tako dalje. Klašan primjer znači novotariji koja izvodi iz islama. E, novotarije mufesika, a to je ona znači koja grije, ali ne izvodi iz islama. Učenjaci navode primjere kao upućivanje dove kod kabura, ali upućivanje dove Allahu Žešanu, a ne onom koji je u kaburu. Ili klanjanje kod kabura, klanjanje Allahu Želešanuhu, Znači nije te zaklanja Allah ali kod kabura e, želeći bereket tog mjesta. Znači ta novotarija ne izvodi iz islama, ali je, ali je novotarija. Ili učinje Kur'ana, kod kabura računajući da imaš veći sevap pa učiš kod kabura ili da više koristi umrlom, a za tako nešto nema argumenta u šerijatu i tome slično znači. Ovo smo naveli kao primjer e, samo da se zna otprilike o čemu govorimo, o kojim vrstama novotarija govorimo. E sad, neko može reći Ovaj, što se tiče novotarija, mi često slušamo predavanje o ontarijama, upozorenje na novotar i tome slično, pa je se bojati da se tu, e, da se tu ne napravi nekakva jel, poremeća, da se ne pomute stvari, e, odnosno konkretno u praksi, o kakvim mi novotarijama u stvari govorimo. Konkretno u, u našoj sredini, ono što mi razumijemo i što, e, što možemo pojmiti, o kakvim mi novotarijama tu govorimo. Eh, znači, ja spomenuti direktno, konkretno, recimo imamo novotarije vezano za određene džemate. Imamo eh, novotarije ili novotare u menheđu. Imamo novotare u ibadetima. Imamo novotare u akidu. Sve to imamo, postoji u praksi pa recimo da bude nekom kristalno jasno o čemu se govori, recimo Tavri koji postoji kod nas u praksi, to su ovi recimo e, sufijski, e, sufijsko-derviški tarikati koji postoji, za koji su e, učenjaci Ahlosunata rekli da su, da su novotarski, da ne, ne kod nas poznati se recimo najrespektaniji to je nakšibendijski tarikat i najopasniji i od njih svi je halidijski koji je raširen kod nas i drugi tarikat koji postoji, pa onda recimo novotarije ovih e, filozofsko-mističnih ili prošitskih akademskih tumačenja islama, u kojoj je to jedan, jedna mješavina jel, poimanja islama koja se pokušava zamotati u neku, jel, u neku veliku nauku gdje ljudi stvarno ne znaju o čemu se priča i šta se govori, što se vjeruje, ali eto, ovaj, tako se tumači i a, naravno učenjacu, o, znači to obično bude kombinacija ovih a, e, uvjerenja, poimanja određenih koji, e, se nalazimo od poznati 5-6 e, sekti, oni osnovni koji postoji u islamu, Također, ovaj, u ove novotarije možemo obrajati znači, i mada je ona blaža jel novotarija u odnosu na one osnovnih 4-5 poznati sekti u islamu, znači e, dolazak Maturidija Šarija, znači oni su neka, e, neke e, sekte koje su između, između onih pet osnovnih koje su poznate po Dalaletu. Znači između akide sunne Suneval Džema i poznati 5-6 sekti onih osnovnih od, od eh, Havariđa, Šija, Moatezila, Kaderija i ostali, eh, Šarija Maturidija dolazi na neku sredinu, jer imaju spoj ono što je kod Ehle Sunna Maj i ono što je kod ovi drugi sekti. Eh, ali su i učenjaci znači da su ehlu ehwa bida, da su, da su znači sljedbenici strasti i novotari. E, što se tiče konkretnih fiskih stvari, znači to su ovaj, učenje Kur'ana na mezarima, e, e, salavati na pogrešan način, jasini, hatme, talkini, ahdiname, sedmice, četiresnice, ono što se radi oko turbeta, oko kaburova, hodočaša, ajvatovica, dovišta, razno što ima i kod nas, tako dalje, mevludi, ikrar, dove hađijske koja ne postoji ni Kur'anu i sunetu, hafiske dove, sam termin taj, tako ga nazivanje, to, to je sporno šerijski i novotarija, i tako dalje. Znači, to su konkretne stvari koje postoje kod nas u praksi. Kad bi neko, ako neko pita, pa dobro, ko je sad ovdje od novatar? Znači, onaj ko je ubijeđen da je ovo u redu i da ovo od islama i to plasira i tumači da je to od vjere, nema sumnji da je taj čovjek, da je ta osoba, da je novotar. E, to, zašto on to tako tumači, iz kojih razloga, da li je materijalni, da li je slijedjenje tradicije, da li je neznanje, to je sad pitanje drugo. Znači, govorimo ovdje konkretno ko zastupa ove stvari i primjenjuje u praksi, pogotovo većinu ovih stvari. Možemo ovdje naći izgovora nekim ljudima, e, e, muslimanima, koji radi određene ove stvari slijedeći e, svoje autoritete misleći da, da su oni na ispravnom ili slijedeći da je to, misleći da je to tradicija islama ispravno kao, kod nas koji se godinama slijedi i tako dalje, ubijeđen znači da slijedi ono što je ispravno vraćajući se na, na, neku, na neku tradiciju, na neku historiju. Kad kažemo od opravdanje, znači ne govorim, ne govorim sa strane opravdanja kod Allah Žešana, govorimo o opravdanje kod nas, znači kod običnih ljudi. Sa strane novotara, ako hoćemo da pričamo o novotarama po pitanju džemata, Znači, nema sumnje da je novotarski džemat, e, tebligijski džemat, poznat koji, dolazi kod nas u Bosnu i Hercegovinu, borave u mešidima, radi ono što radi i tako dalje, u svojim uvjerenjima, poimanjima, temeljima, osama, znači oni su čisti pravi novotari. Iako po izgledu nas mogu nekad i prevariti. E, naravno, konkretno kod nas na terenu također imamo, ovaj, već smo spomenuli, sufijske tarikate, znači nema sumnje da su oni novotari. E, onda treću, skupinu možemo brati ovdje, ove, što su vezani za Tursku, a to su ovaj pravac Sulejmanije, koji se vraćaju na Fethullah Golena i tako dalje, ono što ima kod njih ovaj, i na koji način tumači, upražnjavaju vjeru praktično i tako dalje, znači tu je mnogo, mnogo devijacija i novotarski novotarski i tako dalje. Također u ovu skupinu Eh, sada se s pravom možemo reći se ubraja bez sumnje i kako eh, eh, haridžijska, ova, haridžijska ovaj pravac, odnosno oni koji naginju ovoj devle islamije, islamskoj državi za koju smo govorili već nekoliko puta do sad, a prošli put pogotovo, znači da je to haridžijska akida i onaj koji je bliže njoj, sve je bliže to naj, najopasniji novotari koja postoji u islamu. Znači, ti nekim džematima, pravcima koji su 100% nevotarski. E, a onda imamo onih e, koji, koji ovaj, imaju pomiješano e, i novotarije i sunneta ili koji trudbenici, radnici za islama imaju novotarija u menheđu poput pokreta Hvanu muslimin, E, iako kod njih imaju određene devijacija, kidetski, fikski i tako dalje unutar, ali to se vraća na, na, određene skupine pojedince od zemlje do zemlje. Znači imaju novotarije u Menheđu, imamo Methalijevce koji su jel se, otkinuli se od pravca Selefijskog, pa su došli također, kod njih imaju opasni novotarija, također e, ovaj e, Hizbu Tahrir, on se može e, ubrojati u prvu skupinu novotara džemata, Hizbu Tahrir koji je, počeo u osnovu u Jordanu se pojavio, ima ga prisutan u zapadnim zemljama i tako dalje, imaju znači veliki opasni novotarija po pitanju poimanja vjere, tumačenja vjeri, u ovi, ovdje u menheđu koji imaju problema sa menheđom, u to ulazi i ovi blaži Eh, mi kažemo tekviru, to su oni koji pretjeruju u tekviru, mogu se znači, uvesti u te novotare u menheđu. Eh, znači, ako neko pita ko je na terenu, ko su novotar, znači govorimo o njima, govorimo o ovima ovdje koji su već sada spomenuti. Znači o njima govorimo i sada što budemo govorili ovo ostalo, znači vraća se na ove novotare ovdje koji su spomenuti da ne bilo zabudno o kome se govori. Da ne govorimo nečemu abstraktnom što ne postoji u stvarnosti. Eh, već smo spomenuli, znači, eh, eh, prošli put, da ophođenje prema novitarima u smislu kao onih neistomišljenika kao islamu, da se ono može i tretirati, učinjavci ga tretiraju iz, iz dva ugla. Prvo, opšti stav prema novotarima, kao novotarima novotariji, i a pojedinačno, znači na pojedince, novotar, kako se prema njima obhoditi. Pa ćemo na ta dva načina razdvojiti i govoriti u tom kontekstu. Eh, prvo znači, znači opšti stav prema, eh, prema novotariji i novotarima. Eh, od tih stvari ima, znači brat ćemo nekoliko stvari kako se treba obhoditi prema njima, kakav stav treba zauzeti prema njima. Prva stvar, najbitnija stvar, a to je, kako kažu učenjaci, bogudu amelihim al Mržnja njihovog dijela novotarskog. Odnosno to zahtijeva da se odričemo tog dijela koje je batilo i ono koji su njegovi nosioci. Znači, odričemo se tog na čemu su i šta radi i u što pozivaju. A to se naravno vraća na onu osnovnu akidetsku, a to je el hubbu fillahi wal bugdu fillah. Ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha e, volimo ono što voli Allaha Đelšanu, mrzimo ono što mrzi Allaha Đelšanu. Ako Allaha kaže inna Allahe la yuhibbul kafirin, Allah šanu ne voli kafire, ne može neko doći muslimana reći ja sad, ja volim kafire. I da dođe da kaže, poslanik sa onom nije mrzio nikog kafira, sve volio kafire. To su neke, znači, e, greške u, u, u tretiranju, u ophođenju, u tumačenju ove, stva, ove bitne mesele, a to je ljubav i mržnje u ime, u, ljubav ima lađa i mržnje u, u, ime Allaha e, imam Ebu Davud u svom sunenu je naslovio poglavlje pod naslovom i naveo tu e, određene hadise, kaže babu bete ehlil ehva wa bugdihim. Kaže poglavlje o e, odricanju ili klonjenju ili udaljavanju od sljedbenika strasti i mržnje prema njima. Sljedbenika strasti misli se novotar. Ehlil ehva su novotari, mubtedije. I bugdihim i mržnje prema njima. E, kad kažem mržnje prema njima, znači oni imaju svoj hak islama kao muslimani, jer ubrajamo umet. Znači ono što mrzimo kod njih, mrzimo njihovo dijelo i ono na što pozivaju. I onda je spomenuo u tom kontekstu hadis od Abu Dharra radijallahu anhu, u kojem kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem efdalul a'mali al hubbu fillahi wal bogdu fillah. Najbolja eh, najbolje djelo je ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha. E, iako ova, ovaj hadis ima slabosti u svom rivatu Šejh Albani ga ocijenio prihvatljivim, Eh, jer ima drugi, eh, drugi hadisa koji podupiru ovo značenje. I bilježi ga ima Mahmed u svom usnedu <clears throat> sa sličnim riječima. Eh, odnosno, znači, mi ovdje govorimo o tome, o, onom akideskom temelju, a to je da je najbitnija veza Islama E, a to je ljubav ima, e, znači mrž, ljubav ima lažanu, mržnja ima lažanu. A u ovo, ovo ulazi ne samo, znači ova relacija ne ulazi, ne ulazi samo prema kjafirima, nego i prema i novotarima. U onome, shodno onoliko koliko su skrenuli od ispravnog poimanja i, poimanja i praktikovanja islama. U, tom kontekstu ima i drugih hadisa, ali nije na cilj sad da vidimo sve u detalje. E, sljedeća stvar, a to je koju su učenjaci detaljnije govorili i naširoko navelka, a to je hedžrul moptedija. Hedžr kod nas se može prevoditi uglavnom kao ignorisanje i tome slično u tom kontekstu u Adu anhum udaljavanje, znači ignorisanje novotara i udaljavanje od njih. E, ovo je pitanje koje su učenjaci Selefa e, mnogo ga naznačili, potvrdili i pridavali mu velik značaj u svojim knjigama, akidetski, poput e, Ibn Beta, poznatog učenjaka koji je pisao o, o akidi, ahl i banan, šarijati, e, e, firqati nađije, u svojoj knjizi, pa od također, Sejid Kahtani, eh, Bekrabu, Buzeid, Hamut Uveđiri, u knjigama, znači svojim koji su govorili i eh, Mahmas, eh, Dželud također, u knjigama u kojima su govorili o, novotarima i opođenju pre njima, naglasili su ovu bitnu stvar kao osnov, temelj kod Ehle Sunneval Džema. A to je znači ignorisanje heđr i udaljavanje od novotara. Kaže imam Sabuni E, učenjaci e, Ehle Sunnova Džemaga je šejhul islam. Zbog njegovog veličine i značaja e, podupiranja pravca akide Ehle Sunnova upoznate u njegovoj knjizi Selef u Ashabil Hadis. Akide Selefa i akida Selefa i sljedbenika hadisa. On kaže u toj knjizi na jednom mjestu, kaže i tefaku ala al bi kahri ahli al Kaže, složili se učenjaci Selefa, on govori o, akidi Selefa. Kaže, složili su se na, na tome, kaže, bi kahri ehlil bide, da se novotari, da se na njih vrši pritisak i da budu donji. Kaže, vo izlalihim, da se budu poniženi, vo ihzaihim, da budu osromačeni, vo ibadihim, da budu udaljeni, vo iksaihim, da budu umanjeni, وَتَبَعُدِ minhum i kaže da se udalji da se udalji od njih وَمِنْ مُسَاحَبَتِهِمْ i kaže da se ne druži sa njima وَمُعَاشِرْ da se ne živi normalnim životom sa njima وَتَقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ بِمُجَانَبَتِهِمْ i kaže da se približavamo Allahu Đelešanuhu što se klonimo novotara وَمُهَاđَرَتِهِمْ i da budemo daleko od njih da ne živimo zajedno sa njima pa su ovo su krupne riječi i opasne riječi kaže imam Begavi u svojoj knjizi Šarhu sunne kaže kad medati sahabe wa tabi'un o atba'uhum wa ulema'u sunne ala hada kaže na ovome, o čemu govori? O ovom Ignori ignorisanju novotara kaže na ovome je kaže bilo bilo, bili su na ovome, kaže, ashabi, tabeini i oni koji slijedi tabeine i kaže ulema, ulema suneta na ovome. Čemu kaže? E, muđmi'in mutefiqin ala muadati ehlil bid'ati wa muhađeratihim. Kaže, složni su na tome e, muđmi'in, znači iđma na tome. Niste razilaze oko toga. Kaže e, muadat, neprijateljstvo prema novotarima i muhađer, znači da se čovjek kloni njih, da bude daleko od njih. šta ulazi sve po taj heđer? Ignorisanje učenjaci su znači precizno, jasno naslovili to. Pogotovo učenjak Bekr Ebu savremeni učenjak Rahmehullah, je u svojoj knjizi poznat Heđer Mubtedi, e, govorio detaljno o toj temi. Kaže, ulazi u heđer, sanje, Ulazi, kaže, un muđalezet, da se sa njima ne sjedi. adu anil muđavarati, da se ne boravi, ne, budi blizu uopšte sa njima. Kaže terku muqatab, da se ne razgovara sa njima, osim u nuždi potrebi. Terku selam ali da se čak ne naziva selam njima. Vademo se majke lamihim, da se ne sluša njihov govor. A ovdje mnogi pravi grešku. Pogotovo početnici u islamu. Neko ko uzeo nekakav Hamas ili nešto slično, pa hoće da se sa njima raspravlja. Pa ode na njihove forume, na njihove stranice ili razgovara sa njima. S ciljem da ode i razgovara kao da on njih ubijedi da on njih ubijedi da su oni pogriješili, da su zalutali, da ovako onako. I naravno onda mu oni ubace šubhi, razno razne šubhe u njegovo srce. A onda on poslije se vraća vam na učenje da spasi samog sebe jer su mu bacili šube. To je velika greška. Znači, e, sa novotarima se može raspravljati, može samo onaj koji ima zaista znanja. Onaj ko nema dovoljno znanja, ne, ne treba se upuštati sa njima, jer će ga sa svojom vještinom Eh, dijalektike, eh, eh, sposobnosti raspravljanja, pobjedit će ga i ubijedit će ga u najmanju ruku baci šube u njeg Kad ubaci šube, onda mora da se liječi. A šube su opasne. Dalje kaže, ademo mu him da se od njih ne traži savjet. Ademo šuhude dženaze, da se njima ne ide na dženazu. A, naravno, neko pa dobro, zar ovo nisu krupne stvari? Jesu krupne stvari. Naravno, prvenstveno se odnose na one potvrđene velike novotare. Znači, potvrđeni veliki novotar koji pozivaju novotariju, koji žive u novotariju, koji se bore za tu novotariju. Uh, e, Šehu Femin kaže da ove stvari ovdje koje su spomenuti, da se one vraćaju, kaže medaruhu ala mesalihu fasit. Alem tekun bid'atu kufran bevahan. Kaže, uh, ova stvar se vraća na to da se gleda korist i šteta u obhođenju na ovakav način sa njima. Ako će opođenje na ovakav način sa njima izvati još veću štetu i fesad unutar muslimanske sredine, onda se to privremeno ostavlja. Znači, ovo je osnova opođenja prema njima. Znači, ako ima koriste od toga i potrebno je, znači, osnova da se tako ophodi prema njima. Kaže, malem tekun bida e, kufran beva. Sve dok nije novotarija koju, radu, e, radu, e, koju oni rade, da bude jas, jasan kufr, oko čije kufra nema razilaženja. To je otprilike što se tiče ignorisanja novotara. E, da navodimo sad argumente, širijetske argumente koji potvrđuju e, osnovu, e, odnosno koji propisanost ignorisanja, heđra, novotare, tako dalje, to bi nam puno vremena. A, znači, dovoljno ta stvar da složni učenjaci kod toga. Učenjaci e, Ehl Džema, učenjaci Selefa su složni kod toga da se tako ophodi prema, prema novotarima. Čak kad ne bi imali rumena, argumenta, ono čemu se složni učenjaci, učenjaci Ehl Džema, to je, to je samo po sebi argument. E, onda iz ovog proizilazi, znači ovdje smo već spomenuli mnoge stvari. Učenjaci pojedinačno spomenula, kaže kahruhum tadiku e, kaže da treba vršiti pritisak na novotare, Eh, iz kog razloga? Pritisak u smislu eh, da se ne proširi munker koji, koji se nalazi kod njih, koji, koji, eh, način kako oni tumače vjeruju kako je živi. Da ne bi to postalo maruf kod ljudi, da ne bi to postalo da je to normalno, da je to u stvari pravi islam, da postane novotarija sunnet i da je to ono što treba slijediti, a onaj ko dođe sa sunnetom, na njeg treba upozoravati da on pravi fitnu, da pravi neri i tako dalje, ko što imamo kod nas, jel, prisutno e, poimanje u praksi. I čak imamo, jel, i, e, i, i pogrešno savjetovanje određenih učenih iz naših redova, pa kažu, jel, da ne bila fitna, ostavi sunet i priključi se na otari. Što je smiješno, jel? Kako će se novotarija iskorijent ako se, ako se neće kritikovat i ako se neće ne radit i ako se neće radit ono što je sunet a ne obrnuto. Kako se promijeniti? Kako će znati šta je sunet? Kako će znati šta je novotarija ako će, ako će se ova stvar prešušivati, priključiti se eh, većini ljudi ono na čemu su oni? Eh, na ovom mjestu učenjaci spominju i eh, borba, rat protiv novotara. Ne znam, ako se sjećate, govorili smo o toj temi. Kada to dođe Kada novotari, znači u dva slučaja, kada novotari E, imaju e, podig, e, znači udruže se, okupe se, imaju svoga predvodnika, uzmu oružje i povedu borbu protiv muslimanske zajednice. U tom slučaju je propisana borba protiv novotara. Obično se ovo dešava, vraća se na, na Haridžije. Znači, oni koji ustanu sa oružjem, to su uglavnom Haridžije. Ovi ostale novotarske skupine, one obično koriste to da, da, da, se, da se uvuku u vlast muslimanskih mjesta, sredina, kao što se radimo o Tezile, za vrijeme Muna, da su se, e, e, znači, e, da su pridobili halifu tadašnjeg, oni su bili njegovi savjetnici, prisni ljudi, pa su na taj način počeli da vrše torturu na učenjacima Ehlu sunata i tada je se desio taj poznat jel, slučaj sa imamom Ahmedom, Eh, onaj, eh, ono pitanje jel, eh, stvaranje Korana, halko Kur'an i tako dalje, kad su drugi učenjaci mnogi ubijeni, mnogi su morali jel, nasilu da kažu ono što nije ispravno i tako dalje, tema za sebe. Znači, tada, znači, novotar su uspjeli to da dođu, da dođu, da se, da se privuku onima koji su na vlast. To nije samo karakteristično Moatezilima, to imamo i sufijskim redovima, pogotovo u Osmanlijskom carstvu. Sufijski šehovi su bili prisni sultanima, namjesnicima. I ne samo to, nego često namjesnici, sultani nisu smjeli raditi u određenim mjestima nešto dok ne ode na se sa šehom i vidi da on saglasan s time. Iz bojazni da ne bi proizvalo se određeni otpor i e, pobuna i tome slično. E, I na taj način, naravno, u takvim mjestima e, sljedbenici ehle sunnata, znači ehle sunne, znači nisu mogli komotno da podignu glavu. E, zbog takvog znači, odnosa novotara kada se, kada se jel, oni približi vlast. E, tako je bilo u drugim mjestima e, kada, se, kada su Ešarije Maturidije jel, kad su uvukle u zvaničnu, u zvanično tumačenje vjere u školama, sa vlastima i tako dalje. Tako da je postalo u većini muslimanskih sredina i škola E, da se izučava ta akida kao da je ona ispravna akida ehlu vel i da više nema tu spora oko toga, odnosno današnji argument mnogi koji kažu da su oni na ispravno, to da su rašireni u većini muslimanskih zemalja. To je argument da su oni na ispravno e, što je tema za sebe. E, dalje sljedeća stvar, opređena prema novotarima, a to je upozoravanje na njih. Tahdir minhum. To jest, to potpada naravno pod opšte ono poimanje nusha savjetovanje muslimana, e, odnosno e, šutnja na novotare i novotarije koji rade, ona vodi vodi da se novotarija širi, da je ljudi prihvati, da otvore svoje srce prema njoj, e, da prihvate kao da je ona ispravno tumačenje vjeri, svejedno dolaze od institucije ili pojedinaca i tako dalje. Znači na ulemi, na učenjacima koji su na ispravnom poimanju tumačenju vjeri je obaveza da pojasni ljudima skretanje novotara. Ne im dozvoljeno da skrivaju tu istinu, osim možda s vremena na vrijeme kako procijene e, shodno koristi ili šteti sredine gdje se nalazi. E, u ovom, u, ovom e, upozoravanju na novotare ili novotarije tu nije potrebno, čak nije poželjno, ne kažu da nije ispravno, kad se upozorava na novotare, novotarije, tu se ne spominju E, e, e, dobri stvari kod novotara. Jer nema sumnje da novotar imaju, ima ispravni stvari, da radi ispravne stvari. Da vas ne buni to, znači, da obalje određene badete, da su čak bogobojazni, da ne spominjemo, prati primjera imate u historiji koliko hoćete. Ta stvar naravno ne treba da zbuni u onom čemu su skrenuli. Međutim, kad se upozorava na novotare, ne spominju se ovom, u ovom opštem poimanju ophođenja prema novotarima ne spominju se dobri stvari kod njih. E, govor o novotarima ne potpada pod, u zabranjeni e, u, e, u zabranjeni gibet. Znači, gibet i novotar je dozvoljen, oni su izuzetak. O tome su učenjaci govorili, to se spominje, spominje se u knjigama kada se govori o zabrani novotarija, imam neve je to spomenuo u, u, svoji, u svojoj knjizi Radu Salihin, ti izuzeci od, od, od, zabranjenog, od zabranjenog gibeta, znači govor o novotarima, novotarijama je dozvoljeni gibet, jer se tu spominje ta određenost. Pa naravno, kad, e, kad se spominje novotar po novotariji koji radi, a ne po, da se spominje njegova poroca njegov privatni lični život i tako dalje. To dvije stvari koje treba razvojiti. <clears throat> Na ovom mjestu učenjaci također su govorili da, e, da se e, pod ovo ulazi da se ne prima šehadet i rivajet, u osnovi se ne prima šehadet, svjedočenje. I rivajet, ono što oni prenose od novotara. E, e, osnova je da se njima e, ne, dozvoli da budu namjesnici, da budu kadije, da se stavljaju na, na visoke bitne položaje, da budu imami, da, da drže hudbe i tome slično. To je bila osnova. Međutim, ako se desi u sredini da ne može se izabrati osim takav čovjek, onda se gleda onaj bolji od njih da se njemu dadne takva funkcija. <clears throat> E, također u ovo ulazi da nije ispravno tekfiriti novotare osim kad dođu sa jasnim dijelom kufra koji izvodi iz islama. Zašto? Zato što je tekfir jako krupna i velika stvar. Znači to nije, to nije lahka stvar kao što se nekom čini, jel da je to samo bitno, jel da vidiš neku stvar sporno radi i odmah kažeš jel oni kafir i salam idemo dalje. A, znači, e, koliko to ne priliči e, normalnom poimanju vjeru, dovoljna ta stvar, znači, e, koliko je to ne priliči da se, da se spoji ličnost jednog muslimana, da olahko se opodi prema spuštanju tekvira na određene novotare, a onda istovremeno vam, recimo, gleda u nekim detaljima E, islamskog života precizira u nekim detaljima, gleda ono, kad jede hranu, gleda imalo ono, e, e, 470, ovo ono, to gleda, jel haram, zaklan, ovako, onako, a ovako, kad treba nek spusti neke kafke, nije tu jasno, kod idemo dalje. Znači, to je to nespoj, znači, ne može tako čovjek, znači, proglasiti nekog, nekog koji je e, ispolio svoj islam i tretirao kao muslimana, proglasiti afirom, to je krupna stvar. I u to se lahko ne upušta. To uglavnom treba prepustiti učenim ljudima. <clears throat> da ovdje da navodim jel, e, e, govore određenog činjaka koji su govorili o, tom, o toj temi, da, da i ignorisanje novotara i na način koji su spomenuli kako se opodili prema njemu, to ne znači e, da ga smatramo kjafirom, da ga izvodi islama, osim ako dođe sa jasnom novotari, sa jasnim dijelom kufra novotarijom koja izvodi iz islama. To su dvije različite stvari. Naravno, ovo zadnji završavam kao sjednu stvar koju su činjaci spominjali opođenju, znači uopštenom opođenju prema, prema novotarima, a to je savjetovanje, upućivanje, poučavanje njima e, uopšteno ili pojedinačno i tako dalje. E, klasičan primjer toga ono što radi Ali radijallahu anhu kada je poslao Abdullah ibn Abbasa radijallahu anhuma, kada ga je poslao Havarižima da sa njima razgovara, da razgovara koje šube imaju, e, šta zamjere, zamjere Ari, Ali radijallahu imavi i tako dalje, pa je on u razgovoru sa njima, u dijalogu sa, njima E, posljedica toga bilo da je 4000 Havariđa napustilo tu ideju na koju je bila i vratili su se, priključili se ali, e, taboru Ali radjelahan Znači ovo je uopšteno, znači uopšteno opođenje prema, prema novotarima e, i novotarije. Što se tiče pojedinačnog, on ima znači, poseban moment sa strane onome, znači kad kažem pojedinačno, misli se na pojedinca novotara kad se govori o pojedincu novotar, kako se potpira njemu, znači ono ima posebno moment. E, kao što ima, e, kao što, znači, e, da bolje razumijemo ovu temu, kao što imamo dijela koja izvode iz islama, koje su dijelo kufra i širka. I mi kad govorimo o njima kao, kao opštim propisima, kažemo ovo dijelo ko uradi, on je kjafir. Ovo ko kaže, on je kjafir. I to je uopšteno. I onda se desi pojedinačno osoba uradi neko to dijelo kufra ili širka. pojedinačno kad ga osoba uradi, Drug, e, znači, e, to je spuštanje kufra tekvirna pojedinca, ona ima posebno poglavlje, a drugo je uopšteno kad govorimo o tije dijelima da se, da se ljudi poznaju e, šta je kufor širke, da se sačuvaju od toga, da se pazi toga. Ali kad treba na pojedinca spustiti propis, onda učenjaci spomenju da se ispune šartovi i da se otklone imevanija prepreke za spuštanje tog propisa na pojedinca. I to je posebno poglavlje, vjerojatno ste to čuli, o tome ste čitali, da se mora ispuniti određeni šartovi da bi se neko, da neko spustio e, propis, e, propis i novotarije i kufra i tekvira. Znači, e, to je slično tome, zato spominjem u kontekstu toga. Znači, ovo je slično tome kada govorimo, znači, poseban, posebno opređen prema novotarima, to je poput spuštanje tekvira na pojedinca. Šta to znači? Pa su učenjaci su spomenuli neki četiri 5, eh, pravila, principa u opođenju pojedinačnom prema novotarima, prema pojedincu novotara. Uglavnom se ovdje misli na one ljude eh, koji dođu sa uvjerenjima i sa dijelima eh, koji su jasni ko dan da su novotarija, ustrajavaju na njima, pozivaju na njih i tome slično. Znači, o njima se radi. prva stvar, najbitnija stvar u, u, u opođenju prema pojedincima je to da se izvrši provjera, da se izvrši preispitivanje kada dođe za neku osobu vijest ili haber da je ona radi novotariju ili novotar i tome slično. Ovo je vrlo bitna stvar. Znači, u ovome se ne smije žuriti, ne smije se podleći nekakvim uh, reko ovaj, reko onaj, uh, takozvani jel u znači neke znači da, da, ne mogu se uzeti vijesti bilo koga da priča Eh, u ovom kontekstu i da, da oslonimo, da na tu priču oslonimo svoj propis i stav prema tome. Eh, na čemu je ovo izgrađeno? Naravno, ovo je izgrađeno širijskim argumentima, jel? Kao što kaže uzvišen u surah amenu in džakum fasiku bi nebe in fetebejenu. O vjernici, kada vam dođe fasik, grešnik sa viješću, fetebejenu, vi je provjerite. entusibu fetusbe ala nadimin. Zašto da provjerite? E, iz bojazni da nekoje ljude zbog neznanja, zbog neispravne vijesti, netačne vijesti, znači da zbog neznanja, znači pogrešno ne optužite, ne spustite pogrešan propis i riječi o njemu, pa da se poslije za to kajite. Ili kao što je došlo u drugom kuranskom ajetu vezano za, za džihad, za muđahida, to je jahu latina amenu, i da reptom fi se bilahi bejenu. O vjernici, kada se borite na lahom putu, fetebejenu, preispitate stvar, provjerite stvar. Wala taqulu limen alqa ilaykum selam. Nemojte reći za one koji kažu vama selam, odnosno eselamu alikum, leste mumina, nisi mumin tebteguna arad al hajati, želeći time uh, dunjalučki šičar ili i metak i tome slično. I do kraja ajta. Uglavnom ovdje, pazite, ako ovdje je došlo u, u, u da čovjek treba da provjeri, da ne žuri u osobi s koja naspram njega, koja je u ratu, ratuje protiv njega, da moraš provjeriti stvar, da ne smije žuriti, e, kako je onda tek u miru. Odnosno, kažu učenjaci, e, stvari koje se prenose određenim ljudima, Znači, one se dijeli na, e, na, na dvije vrste. Prva, one koje su e, vadiha koje su jasne ko dan, da neka osoba, znači opšte poznata stvar, raširena, vidljiva, nije sakrivena, da neka osoba radi određenu stvar. E, za takvu stvar ne treba posebno da se provjerava, utvrđuje i tome slično. Međutim, ima za neke ljude, ima znači nešto što nejasno rekli su, radi, primenjuju stvar koja, koju treba provjeriti, koju treba ispitati, treba razgovarati, treba vidjeti. U tom slučaju tada treba da se stvar provjeri. Znači u ovome se ne smije žuriti. Pogotovo ako je neka osoba e, e, do tada bila na opšte, opšte poznat među ljudima na ispravnom poimanju i stavovima i tome slično ili blizu ispravnog pa jedan put se proširi vijest E, e, suprotna tome ili e, neka, stvar koja, koja dolazi samo od ljudi koji su na velikom dalaletu. takva stvar se mora provjeriti. Ne smije se žuriti sa osudom, sa donošenjem suda i tome slično. To je prva stvar, najbitnija stvar. Znači da se mora i vijesti provjeravati koji se prenose, prenose ono što se dešava određenim ljudima. Druga stvar, a to je da se ne žuri sa donošenjem propisa tefsika i e, tekfira. Da se spušta propis, da se kaže neko osoba da je novotar, da se kaže da je fasik, da se kaže da je kjafir i tome slično. Znači tu također, znači malo, malo prije smo spominjali, znači e, e, ne spušta se propis tek tako. Znači najispravnije kad ti nešto oko toga nije jasno, pitaj učenu osobu. Onu osobu čije znanje imaš povjerenje, pitaj ga, razgovaraj sa njim. E, ovo su jako osjetljive stvari, vrlo bitne stvari. E, o stvari, ovo nam govori jedno vrlo bitne stvari, a to je da nekad novotarija, određena novotarija, znači može da se radi, može da je neko učini i e, ta novotarija sama po sebi ona je novotarija i nije dozvoljeno da se, da se radi i opće poznata novotarija međutim spuštanje propisa na tog pojedinca je druga stvar e, klašan primjer koji učinjaci navode a to je da su učenjaci Ehle Suneta za vrijeme e, halife Ma'muna, da navedem primjer, e, kada, je bilo poznato pozivanje na e, traženje od Uleme da kažu da je Kur'an stvoren, da Kur'an ono što u Kur'anu nisu Allahove riječi, nego da je stvoren, da nije Allahov govor. pa poznan stav učenjaka ali Suneta je bio da onaj ko kaže da je Kur'an stvoren, da je to djelo kufra, da je kafir. Počeo četvorce imama Znači Ebu Hanife, Malika, Šafi, Imam Ahmed, znači opće poznam tako u, u, e, učenjaka Selefa da onaj ko kaže da je Kur'an stvoren da je kafir. Ili onaj ko negira da je e, kader, da, da, je, da je kader, negira kader. Onaj ko negira kader da je to djelo kufra. Da Allah nije odredio ovo što se dešava. A onda kad se desi u praksi da ima ljudi koji su izgovarali riječi da je Kur'an stvoren, ili negirali kader, e, spuštanje na tog pojedinca riječi kufra je bio proces. Nisu učenjaci e, u to doba, znači nisu spuštali riječi kufra e, na te pojedince koji su upali u ovu stvar. Znači, za tu, se stvar, za tu stvar se sačeka, uglavnom to treba prepustiti učenim ljudima a ne da to prestane, postane, znači, postane stvar koje se bavi muslimani koji nemaju dovoljno znanja. Naravno, ovo sve se vraća na, znači, na šartove, na šartove e, spušta, na, e, tekvira, znači šartove i mevanije, prepreke koje treba da se ispuni. I da ne dužimo oko toga, uglavnom, znači, ova, ovaj dio govori o tome, znači, da, da mora se voditi opriz i ustručava se po pitanju spuštanja pojedinačnog propisa na određene ljude, po pitanju e, tekvira ili novotarstva ili, ili fiska i tome slično. Treća stvar koju činjaci ovdje navode, a to je e, da, da islam traži od nas da budemo prilikom ocjene određenih ljudi, e, ovdje govorimo sad o novotarima, da budemo pravedni. Prilikom ocjene njihove ličnosti, da budemo pravedni. Kako budemo pravedni? Da spomenemo ono kod njih što je ispravno i ono što je nije ispravno. Znači ovdje sad govorimo pojedinačno o čovjeku prije toga smo govorili uopšteno kad se govori o novotarima i novotariji. A sada govorimo o pojedincu. Znači, od pravednosti i pravde, kad se spomeni neki određeni novitar, spomeni se i pozitivne stvari kod njega i negativne stvari kod njega. Znači, to je od pravednosti. I ono u čemu je pogriješio i ono što je ispravno. Zašto? Jer ako se spomene samo on, kod njega kao pojedinca, samo negativne stvari, E, onda će to odvesti e, do toga da će stvoriti dojam osobe koji čitaju, koji slušaju o toj osobi, reći pa ova, jel, ovo je imam dalaleta i kufra, nema gori insana od ovog, jel? Jer sam se stvari spominješ. A prešutio si, prekrio pozitivne stvari. Obrnuto, ako kod novitara, novotara spominješ stvari koje su valjane ispravne kod njega, a prešutiš ono na delalete gdje je skrenuo, onda će se svor dojam kod ljudi da je tu imam ehlo suneval mado je tu imam veliki učenjak, kako nisam znao prije za njeg, gdje su te knjige da se ja koristim od njeg. Znači, jedan i druga način pristupa ocjenjivanja ličnosti novotara, a da se ne spomeni jedna i druga stvari, pozitivne negativne stvari, je neispravna, odnosno vodi u nepravedan odnos prema njima. E, naravno, opet naglašavamo ovdje, znači ovdje govorimo sad o pojedinačnom govoru, e, o pojedincima novotarima. A prije toga smo govorili gdje smo rekli da se ne treba spominjati pozitivne stvari kod njih, a to je kad govorimo uopšteno o novotarima i novotariji. To su dvije različite stvari. Primjer toga, e, da ne, da ispadnemo, da ne pričamo onako u havu, primjer toga, znači ima mnogo učenjaka koji su govorili o novotarima koji su uh, pokazali praktično e, to pravidno opođenje. Klasični primjer, znači sa njim se ovaj, navodi se, e, znači klasičan primjer osobe koja je iskazala veliku pravednost u opođenju prema novotarima, a to je imam Zahabi. Pogotovo njegova knjiga Sijar Alamu Nubela, poznata knjiga koja nemaju ravnoj po pitanju biografija Sira E, ljudi, e, velikana, učenjaka, vojskovođa i svih ostalih značajnih ličnosti u islamu do njegovog doba kada je živio. To je jedna knjiga neprikosnovena, znači slično joj nema u istoriji islama. E, u toj knjizi imam vehebi kada, kada bi govorio o određenim novotarima. Znači došao je, ispunio ovaj šart. Da kad spomine određenog novotara, spomine i pozitivne stvari kod njega i negativne stvari. Pa recimo klasičan primjer. Učenjak za Mahšeri, poznat po, kao, muatezil, e, kao, e, kao učenja koji je bio muatezilski akide. Odnosno učenja za maširi kod nas zanimljiv potom je ovaj, što imao e, prijevod Kur'ana od Besima Korkuta. on je rađen da je Besim Korkut se vraćao na tefsir Kešaf od Zamahšerija. I zato ima one određene greške po pitanju akide, o, o čemu je bilo govora i pisano o tome. Uglavnom, Uh, učenjak za mahšeri, za nje kaže imam vehebi. Pa, pa se kaže, kaže, kaže za njeg Allame, uh, Kebiru muatezile uh, kaže Sahibul Kešaf, i knjige druge mu fesal. Kaže, kane resen fil belagati, vol arabijati, wal maani, wal bajani, vol ehmu, nazmun tako dalje. Kaže, kaže, bio je, kaže, Allame znači učenjak, velikan, veliki učenjak. Kaže, bio je vođa atezila napisao je knjigu Kešaf, a taj tefsir i drugu knjigu Fesal, kaže bio je resen fil belaga, znači vrh u belagi u retorici. Kaže, vrh je bio u arapskom jeziku i u značenju, bejanu, uh, znači to su određene oblasti iz retorike u arapskom jeziku. A onda poslije toga završava govor o njemu, prenio neke govore drugih učenjaka, kaže, kane dajeten ili liatizal, Allah, Allahu i samihu. Kaže, bio je daja, misiona, pozivo je u muatezilsku akidu, da mu Allah oprosti. Kaže. Pazite koja pravilnost znači navede u stvari koji, znači koji, u, čemu, je bio dobar i u čemu je bio, u čemu je pogriješio, na koju akidi bio i tako dalje, da ima jedno i drugo, jer govori o njemu kao ličnosti. <clears throat> I zato mnogi učenjaci danas kažu, jel, ovaj, sa strane jezika, belage i tako dalje, e, retorike i e, arapskog jezika, da se vrati čovjek na njegov tefsir, znači nema smetnje. Po pitanju, znači, akide i ostali stvari, naravno, e, da je, da je bio skrenuo, da je bio na Slično tome, Imam Vehebi, kada govori o Ebu Hamidu Gazaliju, sličnu stvar spominje. Znači, e, prvi dio govori o njemu da je to bio e, imam Bahar, da je to bio e, imam, znači od imama ovog umeta, Bahar, more znanja, huđetu islam, dokaz islama, ađubetu, zeman, znači čudo tog vremena, i tako dalje, naveo poslije kojeg je bio, kojeg je bio mezheba, koje je knjige napisao, da je bio znači, u inteligenciji i oštroumnosti je bio, znači nije bilo ravnog. Znači, spominje, znači, posljednje stvari o njemu, što je, što činjenica. A onda je spomenuo govore učenjaka, oni koji su ga valili, oni koji su ga kudili. I onda kaže, jel mazalo je halifu, kaže, kaže, učenjaci se neprestano, kaže, razilaz jedni drugi hvalili i razilaz kod toga, shodno i čtihadu, pa kaže, nagrađen je onaj, eh, nagrađeni su kod Allah jedni i drugi, tako dalje. Eh, da, bi na, da bi na kraju, da bi na kraju on završio ovaj govor o njemu, uh, kaže Rahim Allahu imam Eba Hamid fe ene misluhu fil ulumi wa fadaili kaže da se Allah smilio imamu Ebu Hamidu mislim Gazaliju kaže gdje je njemu sličan kaže u znanju i u, fadlima koje je imao kod sebe kaže walakin la nedde kaže međutim mi ne pozivamo ne tvrdimo da je on bio bezgriješan Minel galati wal hata wala taqlidin fil usul tako dalje. Da je, da je griješio, da je znao pogriješiti i slijeđenje, slijepo slijeđenje usulu misli su akid. Naravno imam e, Ebu Hamid Gazali da je imao, da je imao velike grešaka akideski i, i srljanja i odlutanja od jednog pravca na drugi pravac i tako dalje, što tema za sebe, ja sam detaljnije pisao o tome, ali govorimo ovdje, govorimo o tome, znači naravno bio imam u fiku, u Sule Fiku, znači bio je vrh po tom pitanju i dan danas se iz njegovih knjiga e, uči, a po pitanju akideskih knjiga, pogotovo Hjao Mudin, znači ona je puna Puna je znači e, pogrešnih stvari sa strane akide, jako opasna knjiga za obične muslimane da je čitaju. O tome su učinjaci govorili. Čak sam ja spominjao, govorio, pisao sam da, da su u, u, Maroku, u, da, u Endolosu, da su bili naredili, pa su, njegove, pa su njegove knjige sve bile spalile. Zbog toga, zbog tih pogrešnih e, akideskih stvari koje je bilo kod njega. U, u, jednom određenom periodu. E, Pojenta je ovdje kada govorimo o ovoj stvari. Znači, govorimo o tome da, znači, e, da govor o novotaru, ophođenje prema njemu, jedno je uopšteno govoriti, a jedno je kad se pojedinac spomenu. Uglavnom, o pojedincima, novotarima, uglavnom govore učeni ljudi. I od jednosti je, znači, da se ovako ponašaju, da spomenu ispravne stvari i negativne stvari. Naravno, onim čemu je pogriješio, od alaleta, okide i tako, do, e, e, i tako dalje, u drugim stvarima, u tome se ne slijedi, nije dozvoljeno da se slijedi u tome. E, I tako da su učenjaci, znači, kad su govorili o ovoj temi, znači, pravili su razliku između toga. Ako dođe neki novotar, ima novotarija u akidi, a recimo doprinio je u tefsiru, u hadisu, u fiku, sul fiku oni upozore na one akideske stvari da se o tome ne uzima, e, ne uzima se od njega i upozore na tu stvar, a znači ima širine po pitanju tefsira, hadisa ili fika ili sud fika da se iz tih oblasti od njega koristi. I to je znači pravi jedan odnos prema ljudima koji su određenim stvarima skrenuli, koji su bili novotari u određenim stvarima. E, ovakav način opođenja, znači nije, nije se u tom istakao samo e, imam Zehebi, nego mnogi drugi učenjaci, čak savremeni učenjaci, kao što imam Ševkani, Šankiti, kada bi govorilo bilo kojim novotaru, na takav način bi se opodili. Znači, spomenuli pozitivne stvari i negativne stvari. recimo, klasični, zanimljiva ovdje stvar, recimo mi ako bi uzeli, ovaj, recimo, trojicu učenjaka, iz savremenog doba, koji je živio prije 150-200 e, e, godina, Šaukani, Saneani i Sidiq e, Hasan Han. Šaukani i Saneani obojice su bili iz Jemena. To su dvojica, može se komu reći, reformatora koji su živjeli u to doba na tom mjestu. također Sidi Hasan Han, on je indijski učenjak, u Indiji je živio, također može se smatrati reformatorom. Sve trojice su pozivali na vraćanje izvornom islamu. Živjeli su istovremeno kod Muhammeda do Na vraćanje izvornom islamu na pročišćavanje akide, ostavljanje novotarija i tome slično. Pogotovo, znači sve čak imaju knjige koje su pisali o pročišćavanju akideskih uvjerenja, e, otlanjanju e, tih natruga, natruha, naslaga koje su vremenom godinama naslagali kod muslimana, koji su, e, koji su vratili muslimane ne u prvi džahilijet i tome slično. A onda se pojavi kod sve trojice određene greške u Akid i kod ševkanija, znaju se tačno mesele rađene su tu doktorske disertacije na tu temu, tačno mesele zna gdje su pogriješili u akidijskim pitanjima. Imam Saneani, imam Ševkani, sve, obojica. A također Sidi Hasan Han. Međutim, učenjaci, učenjaci ehli suneta u savremenom dobu odnose se prema njima na način da je tretiraju kod učenjaka ehli suneta. A da ono u čemu su pogriješili, znači ima tu više mesela, desetak mesela u kojem su pogriješili sve trojica, E, stretira se da je to njihovo bio štiha da su, tome, da su u tome pogriješili. A ono znači da je osnova njihova, da su pozivali na, e, na teuhid, da su negirali novotariju i tako dalje, da su bili od učinjaka velikana savremenog doba. I, znači, taj moment je jako bitan, e, jer ako se ovdje, prema njima pristupi na pogrešan način, nađe da su oni pogriješili u nekim stvarima, akideskim stvarima. I kaže, haj, pogriješio ovoj stvar, znači, gotovo, znači, novotar, novotar. Znači, znači, vrlo je bitan, pravedan pristup i gledat osnova. Kada je učenjak, imam ehle suneta, u osnovi poziva na teuhid, na ispravno poimanje vjere i onda pogriješi u nekim detaljima. Znači, on se u osnovi tretira kao učenjak ehli suneta, a onim stvarima kojim pogriješio, na to se upozori, kaže se tu je pogriješio, ide se dalje, što narušava njegovu veličinu i njegov ugled i značaj kao učenjaka. E, na ovom mjestu također e, imam Ibn Kajim, e, sad ćemo završiti još jedna, jedna dvije rečence, uh, Ibn Kajim ovdje navodi vrlo bitnu stvar, a to je da se vodi računa o tome mjestu, vremenu i sredini gdje se živi kada se govori o ovoj temi. Iz kog razloga? Da onaj koji je učen, da ne bi bio obmanjen zato što ne poznaje stvarnost. Ali ovdje to ne misli se stvarnost u tome da sebi neko nešto umisli, pa na osnovu toga izgrađuje neka svoja pravila. Nego Imam Ibn Qaim u svojoj knjizi Al-Alamun eh, Muwaqin, kada govori o ovoj temi, kaže eh, o toj temi da se, da se mora voditi računa o stanju o, o, o, znači, o gledanju toga da se, da se da, znači, korisne stvari, štetne stvari koje se dobijaju od, od tretiranju opođenja prema novotarima i novotarijama. Kaže, hada asunadim, ovo je, kaže, temelj e, bitan i e, velik u šerijatu. Svaki, kaže, muftija i hakim, svaki učen čovjek ima potrebe da je poznaje. Jer kaže, ako je ne bude poznavao, kaže, kane jufsidu ekster min kaže, više će donesti fesada nego što će popravljati stanje. A onda pojasnimo čemu se tu radi. Kaže, ako ne bude faqih, ako ne bude faqih e, fil ahval, ako ne bude imao fika razumijevanja stanja sredini u kojoj živi, onda će se desiti, e, to vodi od tog znači, da ne poznaje stanje ljudi. Pogrešno kaže, kaže, e, onda će, kaže, on, imat ćete saur poimanje zalima bi surat ili mazlum vaks onaj koji čini zulum i nepravdu, njega će predstaviti e, da je, on, da, je, da je on osoba koja donosi i uspostavlja i obrnuto. Kaže također, kaže ako ne bude razumijevao stanje, odnosno kako ljudi živi, e, e, kako zasniva, znači da poznaje život ljudi, stanje ljudi, znači dolazi u situaciju da onaj koji ima pravo da će njega, da, da će njega, da će njega e, poimati i predstaviti kao osobu koja, čini, e, koja nema pravo i ne zaslužuje da, da, da dobije svoje pravo. I obrnuto, kaže. A, odnosno, dozvolit će sebi, kaže, da se ljudi poigravaju sa njim, da ga obmanjuju, da pravi raznorazne smicalice. Pa kaže, u takvom stanju, kaže, on će zindika, munafika, tretirati kao najvećeg muhlisa, kao najvećeg, najiskrenijeg čovjeka. Kaže da onaj koji, znači, koji, koji laži, koji obmanjuje, njega će tretirati, uzman na osnovu njegove vanštine da je on onaj koji je došao sa, sa pravdom, sa istinom, da hoće da, da uredi stanje. E, kaže, učena osoba ili hakim ili muftija i tako dalje ne smije sebi dozvoliti da znači stanje u kojoj sredina u kojoj živi stanje ljudi da, da, da ga obmani i da, da, da sa svojim djelovanjem pravi veću štetu nego korist. Ali u ovom kontekstu znači E, da poznaje stanje, znači to da ga ljudi ne obmanjuju sa životom, način koji živi. Ovo se može spustiti na određene fetve koji se daju, jel? Da, da ljudi zbog stanja prilagođavaju islam stvarnosti, a ne stvarnost islamu, e, o čemu smo govorili više puta, nadam se da razumijete. I da završimo s ovim zadnjim, a to je da kada govorimo o novotarima treba znati da su učenjaci e, znali uzimati određene novotare, okoristi se od njihovih E, dobri stvari sa kojima su došli. Odnosno, e, učenjaci recimo hadisa poput imama, Buha, imama Buharije, Muslima, Ahmeda i ostali e, uzimali su u svojim rivajetima koje su prenosili, uzimali su od novotara, znači novotara koji su imali jasne novotarije dalale na koje su bili, uzimali su i prihvatali rivajet od njih privatali revajet od njih, samo su stavili uslov da onaj hadis koji prenosi, da ne potpomaže novotariju na kojoj se on nalazi da, navodimo primjere. Što znači, e, hoće da se kaže ovdje, da, da u određenim situacijama, znači u određenim situacijama, znači e, od novotara se uzima i rivajet, i, i šehadet, i e, sened, u senedima kojima se, kojima se prenosi njihovi hadisi su prihvaćeni. A, to je ono, na što se vraćamo na ono, na ono pravilo, znači, to je Ibn Taymi naglasio, pogotovo <clears throat> kada, kada je govorio ovaj, u i Fatava o opođenju prema novotarima, odnosno o ignorisanju uh, ignorisanju novotara i da to zavisi u stvari od maslehe i kudrata. Da u stvari zavisi od koristi u određenoj sredini mjestu i moći da se to ignorisanje izvrši. I ovo je vrlo bitna stvar. Ja sam to vama napominjao. Znači, ne može se vršiti ignorisanje novotara u sredini gdje su novotari jači gdje su oni, gdje je vlast u njihovim rukama, gdje su oni jači, e, gdje su u stvari oni koji su sljedbenici e, haka, istine i suneta, da su oni poniženi donji u manjini. Znači, e, tada ignorisaj nemoguće izvesti u praksi. I tada se, znači, stanje, stanje se tada, znači, ne može podvesti pod ovo opšti koje su navodili učenjaci ovdje kada su novotari bili u manjini, kada su bili pojedinci, kada su bili poznati i kada je djelovalo ignorisanje prema njima da ne riječ ovdje temije u detalje jer sam uzeti puno vremena kada bi to prevodili. Uglavnom, znači, ovo je u globali ono što su činjaci govorili kako da se ophodimo prema e, novotarima, e, ne neistomišljenicima kada dođemo znači, u susret sa njima, kada, se, e, kada imamo određene konverzacije ili komunikacije sa njima, kako da se sa njima opodimo, na koji način, e, e, uz detalje koje smo spomenuli. Molim Allah Šanu da nam poveća fik u vjeri, da nas učini svojim bogobojaznim vjernicima, da nas učini sljedbenicima haka istine, da nas udalji od novotara i novotarije. Svanika Allahume ve bihamdike, šadu and the